dadi wong larat yo aja timbang lara langsung mati. Wong larat kok. Rumah sakit tangel jenenge. Ini belum tak kasih nama. Artaweni rumah rumah sakit Arki ku darai jepot. Darai jepot ngarep gadean. Tak weni tak kasih nama Kurnia Jaya Darah itu Kang foto kemarin tak kasih nama rumah sakit sumber kencono darah iblis taweni rumah sakit tak kasih nama rumah sakit bangun sari darah komplek taweni rumah sakit Sido kabel darai rumah darai komplek Jogja. pun dokter mangsaku ngalah-ngalahke ora enak. Permisi. Niki rumah sakit napa gadean? Nggih, niki rumah sakit napa gadean? mripate pe katarak. Wong macak koyo ngene kok gadean. baleni. Niki sapa? Niki bojo kula. Bojo sampean. Manten anyar. Anyar. Kula niki manut tanggale. Tanggale. Nek tanggal 6 melok 6. Tanggal 6 melok 6. Nek tanggal tuwa golek utangan. Nek tanggal tuwa golek utangan. Lagi monggo tanggal tuwe sampe narku tang rene apa? Tonggo. Tadi jampi menika dokter. Rumah sakit jamu. Obat. Niki bojone manten anyar. Sepuluh dina. Yo wis kelakon. Yo ora menggah menggah. Ya gini ku. Gini ku pripun. Kula niki ajang periksa periksa napa lara ngelu aku periksa nggih ah, eh urung-urung kene sih lho kene sih kene dhisik konsultasi dhisik konsultasi durung wis metantang kuwi nane sing ngoten iku urung-urung ya wis urung-urung ya benjo sayang nggih sayang sangat benjo repot pripun lha kok mantan anyar heeh kali bojo kula niki mang priksa. Priksa. Lorone napa? Ngadeg mawon, ngadeg. Adem panas napa? Adem panas. Kematuk sampean ayo. Butuh ya kowe yo. Butuh butuh. Kok yo aku kok. Adem panas sesek kok piye? Mboten. Lorone apa? Kowe terus sebulan ini ngeten lho ampun lorani nopo goleknya jamu kan jamu ndak perlu dibakar ndak sulut dibakar digerus digerus dan kopi kan kopi kempun pun terus dawe ini blok bebek nek isuk blok bebek telu kali dae kali mrica malah gangsal blok bebek pun blok bebek 5 karo mrica wis wis jalan nggih lho iki lorone iki lho apa Lah nek niku. Lah nek lorone napa, Lur? Lah nek ngertos lorone kula dhewe mesti obati dhewe ya, Mas, yo. Lah kowe iki yo ngerti ngomong aku iki gak mentol omong. Dukun ngenten sing kandha. Isi kelontoro kae digoreng jaring Terus digerus. Terus dikek kopi karo jahe karo merica Nggih. Karo madu. Mari. dereng. Terus mriki niku, Dokter. Kados obat iku. Kok bolak-balik ngene? Boten jalan niku. Ora jalan. pun projak teng hotel napa jane hotel bareng atus dalu bareng atus inji dalu pun ngajak pantun mulai yo ora jalan gampang periksa Mangsonte. Nge, nge, nge. Mangga, mangga. Kula preksa. Sing loro. Sing loro kene, sing ndetak kene. Hei, hei. kene sing kok betak kene iki lho nggih kula sampe lang betak lho lho lah masa wong ning kono aku kon piye tangi bu tangi tangi yo tangi yo tangi yo kok iso malah sing kene sing kon betak tak buka iki lho mas sampe iki piye to ya nggih niku kula niki jan ora jalan blas piye to ya ya kok mriki Iki kok periksa. Periksa to. Nggih, nggih. Gampang kok dadak. iso jadi dokter ora? Kok iso malah nyeneni sampean iso jadi dokter apa ora? Tak periksane. Periksane Mas, coba Mas. Ya ora. Kok iso mriki, kita mriki. Pun kali lingguh mawon. Bapak, Pak. Nggih. gampang gampang oh lakon kaya ngene wis to wis oh, sabar to sabar aku yo wis tuwek bojone jek sayang ngono terus moko Lho bojone jek sayang kok. Sayang sayang kula nek mboten ndak sehat mboten mengatae emang pek. Lek sampean ra sehat, lewet dine iki pek wong ngoten ndak Sehat sehat. hujan ya tak jagung-jagung nih kali barang telung dino wong perang sang buta wong lara dikon kukum halo hey, hey, beres mangke. Yen. Langan untu apa? Lah niku, bae. Sing lara ki kene apa kono? Kene. Lah iya kene itulah. Lho. Dokter apa basah? dhewe. Yo tergogoh sak piye. Delok-delok larane. Kok ngoten. Manut ta Mas, sampe iki kok yo manut. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, sampean minggu mengke antri obat ten mriko nggih. Oh, ngaten ta. Nggih. Ya mas. Cek sing mriki. Lho. apotek mriko, mengke kula telepone ke mriki. Sakene sing ngoten lho. <laughs> Sakene obat ngoten Apa enek obat kok sakeneke ora yen delok anu pun, monggo. Ono ngasil. Eh, monggo. Ya, ya, mana? Ini eh. Suster, infusnya jandal ke suster. Jandal no infusnya. Larat eh, akan pulang. Pemirsa mutar. Pemeriksaan, pemeriksaan, pemeriksaan. Suster, pemeriksaan, turu. Pemeriksaan, pemeriksaan. mimi susu. Susu. susu. duduk jalan jalan dok udah agak mendingan ya begitulah dok semangat uang sugih ini loh lara infusi minyak ikan kok infusi ngomong di nah angel-angel dilewat kekin angel langsung eh. langsung nih ya pulang jangan tunggu kenapa ngedeni dokter kenapa aku ngedeni pak dokter kenapa ngedeni dokter ngedeni siapa lelek kono senter cilik cukup Lagi cangkeme kaya ngene. Matane ndelok. Matamu kok dudu. Ya ku ngileh oleh. Ki matamu kok dudu. Mataku. Agak berat. Tolong disuntik agak anu keras nanti. Nah. ini rumah sakit ini tak sediani orang miliar tuh lek lek ibu aku lorot tak ah mau melarat gaya hei hei belakang. Yang mana, Dok? Sing Oke. Iya. Gantian, Dok. bokong? Das, das, das. Miring, miring, miliar lho kinta kuwi. Ora usah nesu. Pinggir. Ha ha ha. Ha ha. Giginya masih baik. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Wong aku arek rak paku ngisor iki lho. Lah mbakmu ra nggih ngono aneh shot. Ampun aku. ngeteni montor opo mari mari mari lukae bendang mari yo lukae bendang mari iki sirae mari ke bentur dok rada akeh pitadine bendang marasku cepetah engko sing apik sing akeh dok Oh, pengen dibelepet, ya? Sirahnya pengen dibelepet, dok, dok. Ya. kakak iki wong ora catu lho pengen waras ora waras bentang waras keras ora to kujen? Ya mbo, ya wong general. Satu di lebet kayak gini loh. Lah ceremu pengen pengen dilebet. Malah kayak kura-kura ninja ini. Kena iki loro kaya aku ngene Pasien iki jane pasien apa tahanan? Eh, jane aku sithik-sithik ya roh dokter lho. Mosok kedokteran kok infus ra dinggekne iki terus karepe piye? Iya, Loh. Halo, Mas. Loh, Dek. Kene lho, bae Mas nek kene. Lho. Mas ku nangis e. Aku. Nangis lho. Oh, bocah iki PC oh. gitu. Eh. Ya. Ya. kene kok iso mulek kene sapa. Adekku sing iki sing lanang piye padha ora rupane? Wah. Ya, gandengan awakmu mas fitnah fitnah sudah semua mas ayo ah, ngene iki ujene rumah sakit ini rumah sakit pisane cukup eh, eh, kembar iya aku sayang kowe kembar sayang ya ampun jane jane kok cantik kayak gitu gimana Sakit. Aku kan lagi sakit. Mas, mas, aku Mimi. Mas, Mimi. Zaman bawa apa? Ini pacar. Mas, sampai sakit gigi sama Mas. Ya ampun, Mas, untungnya kok yo ngene ngene. Eh, anu, Dek, iki pacarmu sing saiki. Iya. Gue nggak tanggung, gue Bocah kok positif Positif kentir mas? Lunggok ini, lunggok ini. Oh, jarene wong suge. Apa? Orang ini saya ngindai. Eh, hengkok. Nyapa? Kanca-kanca aku wong bisnis. Bisnis apa lo? Kayaknya ini lo. Wong ini Disayang keluarga. Eh, Aja ning kono. Aja cedak-cedak. Aja ning eh. kono kene. Ah. beli balon ya? Mau. Eh, oh, tapi yang ini bagus kayaknya. <laughs> Dek, ojo deket-deket nanti nayang kamu. Oh ya? Ini pacarku mas. Oh pacarnya. Pacarku. Namanya siapa? Shirley. Shirley mas namanya. Iya mas. Oh, lah, lah, ya? lah. Apa? Kayak kurang jeneng. Gak nyapa. Ayo sama. Cahayu ayu dao. Ajar. Iki sing ngomong. Shirley, iya, Shirley. Adekku mbok jenenge dao iki karepmu terus piye? Heh? ini lah weh rungguh no lho apa turu apa piye nyantek ah tumore pecah apa apa le kowe le coba mas ya roti oh, roti roti sing bunder bolong tengahnya senengane sampean to he roti le eh aku biar yo wis mangan ngono kok sok biar wis mangan yo Wes aku ngono iki. Duduk sini, Sar. Duduk sini, Sar. Ah, kamu duduk situ. Ah, tak dikowokne adikku. Loh, aja dipangan iki properti. Eman. Jebol mong ditudone, Pak. Oh, properti. Ya, ya, Mas, aku, aku mau mau minta restu. Restu ya apa? Restu aku sama dia. Halo, Mas. Aku kuwi. Kakak adikmu iki. Piye? Ya, Ya apa? Biasa, pengen gue. Biasanya, pengen. biasanya lo wedus. Ya sangat. Lah masa masa tuman bang loro kok enek iwake ning jero. Jane utekmu ki kopior kok. Pasti Ini lho. Gimana piye aku orang jalur spes tresno tenan. Tresno tenan. Yo tak restui wis. Saiki sampean bali ning omah, hati-hati ya. Bali ning omah ngomong karo ibuke. Mase ning kene gak apa-apa. Eh, alah kok anu we. Ngapa? Lu ngene iki. Wis ngene pirang dina. Aku yo dilungkas balik, aku wis. Ah! Wong kaya aku lho. Kenapa? Yo pokoke nganti pirang sasi ngono. Tapi. <laughs> Wis sasi, rung pengen mulih. Ya wis, iya iya kok sekarang lo ini apa eh? kok apa tau lo bui? saya sembuh-sembuh. Kurang main aja, Beb. Oh, pisang, Beb. Aduh, Beb. Ya. Manggis, enak erek. Iya, Beb. Aku mau yes tahu mangan. Wong sugih, nanti manggis, roti tau. tahu Lepas tahu ngono. pas tua mangan ini Wes Wis. Kok gak ana sing Gue sih berperapat bu. Gimana? Ini loh bapaknya ini loh. Sakit apa? Sakit apa pak? Ah sakit, sakit saya itu berat. dibuntel kaya ngene lho. Dokter ya. Eh? Iki Pak dokter iki. Jarene sugih, mosok sugih kirimane telon tak. Eh, tak kira tau ngerti panganan enak ki apa. Lah nyapa? Iki ban marah-marahi terus ta. Iki ra. Kates, kates. Nek, eh, iki apa terong? Terong. Margisa. Karo Jepang. Nah, iki ngene iki. Iki gori, biasane kowe seneng mangan gori ta. Eh, ora gelem gowo. anu apa kompor pisan Boko apa iki masak iki Ngomong lara kok mbok gurita Harta karun ning omah kaya ngono kok Isin-isine harta apa enake harta totok nek Omahmu wis tak dol Wedol tak dol payu pira Lemu muni kae payu piro? 2 miliar. 2 miliar te sapa? Omah ora nek WC-ne kok. <laughs> Eh, iku nek payu tak gekke ngono. Ya apa? Wong gowo kok entah. Wong kok iso mateng. Yo eh, ngono to, Mas. Iku ya padha to, Kang. Padha. Iki padha apa nih? Lho ora maksude padha karo kancane lho. Lah nek iki ya padha. Eh, omahmu kaya ora payu lho. Payu piro? Omahmu payu 250. Omah sama lu jembare kok Rp. 150 niki edan apa piye? Jembare lawange entek lho wisan. Nek ndi? Tek mbok colong maling kok. kaya payu rong ato seket lho kwek lho lemu mati sok kapan lho wis tak targeti rong ato sewu eh rong juta kwek kudu mati lah turah seket anggo celengan iki rong ato seket entek kwek rong mati yuk ya wis eh kan jeng kok biar begi ganteng ila wis ngunuku yuk mbok <laughs> Eh, aku meleng ya loromu ki tingkat nol eh wis sarapan bro eh wis sarapan bro tel roti eh roti ini wong marah kok eh, eh. panganan ku sak mulia ngono hmm? roti roti ku mulia eh warganya ini siapa saya pak warganya ini Iya saya mau dibawa pulang siapa nominasinya apa pak ini orang sini sudah nggak mau ngobatin terus sulit diobatin ini dibunuh aja pak dibunuh sakitnya itu pindah-pindah iya Wong ini diobatin kakinya ganti tangannya, tangannya diobatin ganti giginya, oh. giginya diobatin ganti kepalanya, yang terakhir nih kepalanya udah udah nggak karu-karuan pecah, udah. Jom ya orang Mau dibawa pulang saya siapkan kerja Sampai ngurusi keuangannya. Iya. Suster, suster. Ber. Tolong saudara percil itu infusnya dicabut langsung dibawa ke ruangan Ngurusnya saya bisa pulang. Oh, sudah bisa, Pak? Bisa. Makasih, Pak ya. Oh ya. <laughs> Ono sampai lumutan dan rumah sakit biasa toh eh mosok ke gak payu gitu gak payu tolong dibawa pulang ya ya ini sampai ngurusi administrasi ya ini saya saya udah bawa uang ya habisnya sekitar 300 juta aku suruh toh suruh ya saya saya saya gimana aku tak udah sembuh kok naik kereta dulu pengen pak dokter <laughs> Oh, aku oh, pengen limpa gak aku pengen disurung eh. tolong suster gak usah gak usah udah sembuh kok bantalnya bantalnya eh, eh bantal rumah sakit <laughs> oh <laughs> larat geleman pengen bolu pengen bolu eh. pengen makasih dok ya ngomong enak ayo gimana Bueno, Pak. keuangan kan bukan urusanku iya betul urusan di kantor iya arbitrasi iya nah, apa ada orang sakit kok puluh ngewu enak iki kowe oleh bayar puluh ngewu ki oleh ngurusin bayar puluh ngewu oleh nenggase masmu tinggalin kene kedan mau gitu orang apa pun nenggasmu tinggal kene eh dulu buat nebus gulai duit sih biaya sertifikatnya si dopora Wis kono sakene pokoke saku anu. Pokoke iso metu ngono lho. Usahakan uang. Iki ndang dikrokoti. Krokoti apa gan mereka? Piye? Dan sampean ning kene wis enek rok karo tengah tahun. Dereng enten lho Pak. Bagi 6 sasi luwe terus karepmu ngapa? Rene kula jare saged bayar kula tak nyambut gawe teng mriki, Pak. Kowe ora iso bayar arek kerja ning kene. Nggih, kula kerja. Lah sakmu lho. Rugi rumah sakit. Yo mengkene adik kula mun saurung iso nebus, kowe kerja dhisik. Kerja. Mas Andi Guna. Gak usah takut. Gak usah takut. Ya ada apa? Ini orang sebelum mati namun sudah menakutkan. Tolong ini pengen kerja. Oh, ya. Kerja di sini nggak gampang. Tes yang pertama harus nurut sama Mas Andi Kuno. Kasih nopo? Jaga mayat. Loh. Nopo Pak? Joko mayat. Orang gelem hukum. Anak-anak dasar. Benny. Oh. Aku ora wedi. Ya wis. Ora wedi. Iki wis mati ape. Ora. Eh iki pernah mati barang. Harus kene iki wis mati kabeh. Sing iki kecekel kelakaan. Iki kecekel kelakaan. Iki gantung diri. Terus? kayak kecemplung gelombang gelombangnya mati lojo oh, orang bisa ngelangnya pedih aku rawe biasa biasa aneh lojo eh dek ini dek ini Wene kok ngomong maju umpama kowe karo ngono. Lah lah Wes. Teman. Apa? Waktu ketemu wong ayu plek. Jak ning restoran. Bar mangan. Mulih. Jaluk terke mulih tak terke. Jebul ning kuburan. Ngono. Burine bolak. mati sedunia. Aja cerita sing ngono-ngono kuwi. Cerita sing enak-enak ngono lho. Nembang-nembang bae. Eh. Mayit, mayit, omong, omong, sumu. paling Setengah mati ya. Ngono lho. Mbak Asen, rasa gatene. Mbak, kene kene kowe kene. Oh. Nyambut biasa. Wes biasa. Iya biasa. Eh, kok ini sing matuk? Orang matuk. Itu tembok mati ini ngono kuwi. Ces. Aku es kulino. maskulino. Jadi untuk mati, ces, kentutmu lah ora. Tiut. Kentutmu. Eh, masa mati barang desa budak. Bisa, bisa. Kenapa yang terakhir kalau lo mau ibu Nah, ujianmu ini lagi. Ah, nah, ini sebelah. Nembang, bang. semut ireng anak-anak sapi <laughs> semut ireng enak bakar jagung. Santai. Aku wis wong gede. Iya ya. Carane ngene. Eh. Nah ngono lho. Nah ngene lho. Sampai kae. Iki kok umat kae kok. Santai. Tenang. Tak cukup deh. jebak aja aku. Wes, wani telan kowe. Eh, eh. engko tak pangan kowe iki. Iki obatan kok engko. Sing tak tinggal ya eh. tak tinggal. Ya, wis wani tenan, wani. Pokoke karo bakar jagung wis wani ae. Ireng anak-anak dasi tangi tangi tangi ayo tangi tangi ayo tangi tangi tangi ayo tangi ayo tangi mata tuh bangun minal aidin bapak aidin minal aidin bapak aidin Ina ini mau kira tidak punya lukutku Bok penawai pak menjalur ngapura karo kowe nabi Ayo